u bħalma għedtilkom iktar kmieni fl-episodju tal-lum, li issa, l-istorja ta' dawn il-karattri se tieħu xejra differenti. Min jaf għaliex, hux? Uff, dik kemm se ddum fl-uffiċċju Mortenzja. Mela qed tagħmilha interrogazzjoni jew? Imma mir, inti ddaħħaqni ta' mela ma tix fema sew fuq ix-xogħol u tara li jitajbal dan it-tip ta' xogħol. Kerry mara responsabbli ta' u żgur li musser taqbad u timpjega lil xi ħadd kif ġipu laħaq. Serena, nixtieq narfek li Hortensia minnhom il-qoddim se tkun qed taqsam l-uffiċċju miegħek u ma' Martest. Wara diskursa ta' twila li kellna flimkien indunajt li Hortensia hija maqtu għal dan ix-xogħol. Ġieli ħadmet ma' kumpaniji ġewwa Malta bħala segretarja, biss xorta nħalli fidejk Serena biex għall-ewwel ftit ġranet fehma eżatt is-sistema tagħna u xogħlox se jkun. Ħalli fidi, Kerry. Jien u Hortensia ftemna li tibda taħdem mill-lum stess peress li għandi ċertu xogħol irid jitlesta malajr, speċjalment dawk il-karti li hemm mal-filing. Jien se nkun fl-uffiċċju tiegħi Serena, jekk ikollok bżonn ta' xi ħaġa għidli. Ok, Kerry, ħalli fidi, issa nurija jien xi trid tagħmel lil Ortensja. Ġejja ħdejja ma. Għandek magna ta' kafe ma fl-uffiċċju tiegħek? Ma tafx li għandi ma. Ejja ħdejja ħalli Serena tkun tista' turi daqsxejn lil Ortensja xi trid tagħmel. Ejja tlaqna salib, basta tagħmel li naqra kafe. Ilek taħdem hawn jew? Għalaq sitt snin issa naħdem hawn. Inti Greċja toqgħod u xek. Iva, sakemm kelli 25 sena kont ngħix Malta. Imma mbagħad ommi u missieri sseparaw u tlajt noqgħod il-Greċja ma' missieri. Sena ilu żżewwiġt. Iżżewwiġt swieħed Malti li kien joqgħod Malta u tela' l-Greċja. Iltqajtu mela? Allura r-raġel niżel Malta miegħek ukoll? Le, le. Ir-raġel il-Greċja għadu, jien inżilt Malta x'mietet ommi. Jiddispjaċini. Ma jimpurtax. Seta jimportu. Allura issa ser tibqa' Malta, mhux sejra lura Greċja. Sakemm inbiju d-dar ta' ommi hawn se jkolli nibqa'. U għalhekk applikajt għal dan ix-xogħol biex ma nibqax niddependi fuq il-flus tar-raġel sakemm indum hawn. Sew tagħmel, illum il-ġurnata l-aħjar li tkun indipendenti u mhux tiddependi fuq dak u fuq l-ieħor. Ti dan, naħseb Lawrence. Lorenz. Ir-raġel. Iva xetlek, u qed iċempel. Hawn Teddy Bear, kif inti? Naħseb aħjar nistaqsi l-istess mistoqsija lilek. Jumejn il nċempillek u ma taqbdux il-mobile. Iva naf, imma kien qed ikun silent u ma kontx qed nisimgħu mill-ewwel. U għej jortenzja ġibx skużi, għax bħal dak il-qallu ma stajċ wara li s-sip il-mistkol iċċempilli lura. Isma' hi ddejaqnix ta', laqqas li għandi xi kuntratt miegħek jien. Isma' jiena x'nieħu ħsiebek ta', minn fuq, x'affarijiet dawn. Aħjar tgħidli meta rġa' jġiha lura, issila kważi xahar Malta. Possibbli għad tkun ma tfintuhiex lil ommok? Għal paroli żejjed l-ewwel tieħu ruħi. Da żgur li tfinniha. Tgħid mhux se noqogħdu nistennew lilek. Imma qabel inbigħu d-dar, mhux se nitlaq minn hawn. Mhux hekk hux, u jien nistenna. Jekk iddejjaqt waħdek il-Greċja, inżel Malta. U mela le mhux hekk nibqu tgħid. U mela allura li li xi tidni nagħmel ja ħasra. Ara, ħanħallik għax m'għandik xi tajt illum m'għandikun. Ara x'qed nafżak. Ara ma tħallix xi ħmieġ id-dar. Qabel inżilt lejn Malta kullimkien pupilla ħallejt. Jekk la nitla lura nsib xi ħaġa fin-nofs ħażin tispiċċa miegħi, fimt? U ara ma nkunx naf li fil-għaxija ħriġtu dom taktar mill-10 barra. Tinsiex, Li Elena ta' ħdejna seqer. U kollox tgħidli la nasal lura? Ara se naqta'. Le, sten, ħa naqta' jien. Le, skużi, naqta' jien. Re, x'jiġifieri taqta' int? Naqta' jien għax jien ċempilt. Għadtlek naqta' jien u ara ma tgħidx kelma oħra għax la niġi lura l-Greċja tpatti ta' kollox. Skużani ħallejtek tistenna, imma dan l-imbierek ta' raġel li mort niżżewweġ xi kultant għar mit-tfal. Ommi kienet tgħidli sew, Kienet tajdli binti, isma minni u tiżżewwieġ, għax l-irġiela li biss iġibu. Jien l-injoranta mort nisma minn missieri. Kien jgħidli binti, isma minni u żżewweġ, għax l-irġiel huma l-aqwa ħaġa fil-ħajja tal-mara. Murejd li li kien qed jgħidli hekk għax hu raġel. Ovvja li mhux se jgħid kontra l-irġiel. Xi kultant daw l-irġiel qar mit-tfal. Tridni nispjegalek fuq il-filing mela issa? Għax jekk se nkomplu nitkellmu ma tant se jitla' xogħol? Iva mela le, imma qabel xejn se nitfida l-air condition ta'. Ħu naqra paċenzja u ħallih mixew ta'. Imma jien qed niksaħ ta'. Ibbis serjeta, tiksaħ qegħdin fix-xar ta' wissu? Ha, allura, jien minni nħoss il-kesħa, u x'qiegħed xi 16 grad it-temperatura tiegħu. Iva. Iva allura billi tolli l-ftit se tagħmel xi dnub. Isma hi, skużi ta, nispera li int minti xi waħda minn dawk li tkun trid li jsir kollox kif trid int. Naħseb iktar inti tħobb tagħmel kollox kif trid int, ejja ollilu, għax jekk insib ir-remote control jien, nitfilu qed nafżak. Jien mu ser nolli xejn. Jekk tinxif lil ġilda ta' wiċċi minħabba dall-air condition, inti kollok tħallas li biex immorant il-beautician. U mela le mhux hekk niqgħu, juro fuq juro inti omlok u ħallina minnek ortensja. Ma nibdewx indaħku għadek ġejja. Jekk trid li ndaħqu ndaħqu ta' tajt mhux se nibża' minnek. Int qed tistidinni għal ġlied? Ħuda kif trid, kull ma qed ngħidlek huwa li mhux ser tbeżżani. U għaddi lem li ma ngħidlekx? Ara ma timbuttanix ta' jien laqqas l-għażiż ommi għalli aħfri laqat ma refet idea fuqi, aħseb u ara kemm ser terfa' jdejk int. U mhux vera jew ħadd qod tiġili bil-paroli. Inġeha bil-paroli mhux jien, dan kollu għax għedtlek it fil condition. Imma jien ma rridx nitfih. Imma jien irridek titfih. Minn tqaw qatlek xi skorfina minn moħħok, ja miġnuna. Ara ma tgħidlix miġnuna, għax naqbad din l-iskrivanija u nitfaħilek għal rasek kull ma fiha fuqha. Is-saffar, mala li li ħsibni żewġek, dak joqodlok għal kollox. Ara ma ddaħħalx lil Lawrence fl-argument għax ħażin ikun għalik. Mela li ħallini bi kwieti. U m'għandekx għalfejn tħu għalik għax daħħalt lil Lawrence fl-argument. Mhux veru tagħmel bih li trid? Mill-ftit kif smajtek titkellem miegħu fuq il-mobile, ukoll indunajt li int mara li tħobb tikmanda. Arem hi, issa żejjed, mela l-ewwel miġnuna, issa mara li nħobb nikmanda? Jekk naqbdek, taf kif ser naqlalek xarek minn possu. Oj, hawn x'inhu ġej? Fejn tasbu li qegħdin? U mhux din ġejja toqgħod titpassa sawna l biċċer condition? Għattila biex tolli naqra t-temperatura tal-air condition u ma ridiċ. Iva Serena billi tolli ftit it-temperatura xer tagħmel xi dnub. Allura nħallija tgħaddi ta' ħakir. Jekk se toqgħodu sejrin hekk ma tant se naħmu flimkien mid-dera. X'inhu jiġri ker? Xejn ma. U kif dajjaqtni jenta, kol ma tan saqsik dajjem l-istess kantalina? Jina u kej, ġejt sawna għax l-estate mill-qadja li kelli namel. Tant l-aħjar martes ħalli naħdmu naqra fuq il-filing għax vera edin lura. Din l-impegata ġdita, Ortenzja, ser tkun qed taqsam l-uffiċċju miegħek u ma serena. Disgrazzjatament. Ara ma ngaralek xi siġġu lilek ta' u ma rajnejdlek x'inhu disgrazzjatament. Aqtawa, ara ma terġgħux tibdew. Kar, ħuna paċenzja, għandi bżon nixti xie affarijiet tal maintenance tal-lift. Ittini flus inti għaw noħroġom un bat nirranġaw. Ħallas waħdin ġan, imbat nirranġaw kollox bejnietna. Kollox sew ġan, mela musser tkellmu l-ħuk serena. Ħuwa, mela serena ndaħuwa martes, xin tħawat. Lili hekk kienet qaltli li dan ħuha. Kont rajthom flimkien b'darba minnhom u meta staqsejtha min hu, qaltli li ħuha. Biex ngħidlek il-verità lanqas kont naf li jaħdem hawn, imma issa kif rajtu hu mal-ewwel għaraftu, għax jien meta nara wiċċ, niġġu nbaħ mal-ewwel. Seren, Għalfejn qed tara li hu ħuk? Għax. għax. Ġan, Inti għaw taf xaħġa li ma nafx? Mm, Saxxaqnija. Għax. Għax Serena la rusa tiegħi. Inna noħorġu fl-imkien sena sħiħa. Imma Serena qatt ma ridet turik biex ma terx għaliha minħabba li inta għadek single. Ġan, x'qed tagħmel? Taf li kxift kollox. Għaddejjaqt niltaqa' miegħek bil-moħbijin Seren, xi darba jew oħra kellha ssir tof. Prosit għalik Seren, x'ħabiba fik. Kont naħseb li jenu int ngħidu kollox lil xuxin, imma mid-der inta dak l-istess Serena li kont saf tiżminilu. Skużani, Kier, imma dan kollu għamiltu biħsib. Ma rix nismaktar skużi Serena. Sewwa jgħidu li fil-ħajja ħbib jagħmlu wielek. Kollu tortijak martes dan l-inqala, li kiku ma ġejċ peċla int, xejn minn dan ma kien jinqala. Mela jien konna fli mhux veru huk. Dak biex darbohra tajt il-verità. Iva ngħid il-verità, daqt ngħid il-verità tibżax, fuqek. Tiegħek għat-triq ta' salta? Jekk minn għalik ser tipprova tħammiġni sejra żbaljata. Aħna mel issa naraw. Kerry, Kerry, Kerry. X'għandek bżonn Mikiel? Nistgħu nitkellmu ftit jekk jogħġbok. Jien lilek m'għandix ngħidlek Mikiel, li li kellimni biss fuq xogħol. Imma ja ħasra kar tieni ċans nispjega għalek. Tispjega li xejn. Mikiel, fejn kont? Taf kemm il nfittxek? Kont break. Xolok, xol u jinaw nfittxek ma din l-aġenzija. Xiraq kont qed immut. Sintja, tamil xena tijawn. X'għandek bżonn? Għalfej ġejt hawn. Tgħid li qalbi daħlina ġurdin id-dar, ejja d-dar wara se tagħmel għax qabel jien qabad dak il-ġurdin jien mhux se nerġa' nidħol id-dar. Eh, ma jien nibża' minnhom il-ġrieden. Allura x'nagħmel naqbdu jien? Ejja issa jetlek ħatara kif ser neħilsu minnu. Nista' mmur Kerry. Mur, mur. Ara jimma minn il-qan il-bambin. Isa xi sow popera sir nawġew, kulħadd bil-problemi tiegħu. Kulħadd fuq xogħol u issar ser taqbes. U ara ma nismax kemm oħra minn għandkom. Jien se nkun fl-uffiċċju tiegħi. U bħalma ngħidu dejjem bitluħ nżul għaddi ġurnata oħra fil-bini tal-Aġenzija. Ġurnata kemm xejn stressanti għal karattri tagħna. Wasal il-ħin li kulħadd jitlaq, biss sena baqgħet taħdem fuq xi xogħol li kien għadu blura ġewwa l-Aġenzija. Il minnhom tisma' l-mobile idoqq. Ikun il-mobile ta' Ortensja li tkun insietu fuq l-iskrivanija tagħha. Dan Hortensja tajt nirrispondih u għarem ħan nirrispondih. Hello! Eh, sorry, Hortensja hemm? Le mhux hawn, insit il-mobile waraja. Ent minint, hemm fejn? Issa sew, mhux ser naqbad u ngħidu min jien il dan. Forsi ma ridix turih li bdiet taħdem jew hekk. Jien ħabiba tagħha, imma nsit il-mobile hawn. Ok, ok, issa fil-kas nara naqbad ix id-dar tomma mela. Ok, jien għada kif nara inti għal-mobile u nejdila li ċempilt. Tajjeb hekk. Grazzi ħafna. Ciao. Naħseb dan li ċempel Lawrence, ir-raġel tagħha. Iva u għara, ismu hawn imniżżel. Naħseb tant kemm ħsib fuq Max dan l-aħħar li bla marrit qed nisma' leħnu kullimkien. Jien nkellem lil Lawrence, jisni kont qed nitkellem ma' Max. Kemm jixbħu mill-vuċi, Imma żgur li ma jistax ikun. U l-istess ħaġa għal Max. Din Serena, impossibbli imma, ma jistax ikun li Ortenzja taf lil Serena. U le żgur li le, qed nimmaġina. Insomma, ħafna nis li leħinhom jixxiebaħ. U ta' din inserta jiġbaħ lil ta' Serena naħseb jien. Possibbli ma tafux. Isma' jiena x'nieħu ħsiebek ta' minn fuq x'affarijiet dawn. Aħjar tgħidli meta l-ġej ġej lura. Tasfa qed joħodha mir-rankatura biex jipprova jelestija. Ajma. Aħjar ma qrajt li xejn. Vera, ma terġax tkun darba. Daqsek dan, hi, terġax turija. Imma qabel nbiju d-dar. Kem tersaq li naqra l-ura terġa? Fl-episodju li jmiss. Kienet ila tara kif ser tikxef kollox u fl-aħħar irnexxiela. Biss jekk irnexxiela f'din il-ħaġa, fil-ħaġa l-oħra mhuwiex se jirnexxiela ta' fil-ħaġa l-oħra, x'ħaġa hi? Keep me in mind when you're alone. Dial my number, I by the phone. X'biċċa ġratilna! Tlajt fuq biex inġib l-informazzjoni li tlabtni int, imma fil-kompjuter m'hemm xejn. Itlaq 'il barra! Jekk ma tkunx tlaqt minn hawn sa kwarta oħra, inċempel il-pulizija! Dan u aktar fl-episodju li jmiss fis-sensiela romantika L-Aġenzija, nhar it-Tnejn li ġej mis-sebgħa ta' filgħaxija 'l quddiem. U le, Lanqas fuq xogħol ma rrid inkellmek, kapaċi nitlob l-għajnuna ta' ħaddieħor u kapaċi nsolvi l-problemi ta' hawn ġew kollha waħdi. Basta ma niġix bżonnok, Sinjorina Serena Mifsud. U x'gwerra trid? U gwerra se ntik? Min taħseb li int? Taħseb li int biss kapaċi toħroġ ma' ġuvni? Jien kapaċi noħroġ ma' tnejn, anzi ma' tlieta, anzi ma' iktar! U x'mikiel interessat fija u ser naħtaf din iċ-ċans. Mhux beħsib nimpaxxik.